Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Eufameito i cer, ke kaj pontos ure a sigato. E Na prijelazu iz 7. u 6. stoljeće prije Krista grčkim gradom Korintom vladao je Perijandar. Njegov otac kipselu utemeljio je dinastiju koja je vladala tim grčkim gradom. Perijandar je postavio temelje jakoj korinskoj mornarici. Korinska brodogradilišta bila su čuvena u cijeloj Grčkoj Sredozemlju. Kako bi zaštitio korinsku trgovinu, Perijandar je utemeljio važne kolonije, Potideju i Apoloniju. Korinska vojska i mornarica razorile su grad Epidaur i osvojili su važan i bogat otok Krv. Za vrijeme vladavine Perijandra Korint je bio tako bogat da je grad mogao raskošno živjeti samo od pristojbi koje su plaćali brodovi koji su pristajali i iskrcavali robu u Korinskoj luci. Perijandar je bio zaštitnik umjetnika i mecena. Neki grčki povjesničari i filozofi ubrajali su ga u čuvenih sedam grčkih mudraca. Ali postojala je i druga strana Perijandra. Jedan od njegovih državničkih poteza bio je i stvaranje veza s Miletom,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 Mnogi građani Korinta i brojni drugi Grci smatrali su Perijandra učinkovitim vladarom, koji je svom gradu i građanima donio bogatstvo i sigurnost. S druge pak strane, Perijandar je kao i njegov otac bio tiranin, koji je ubojstvima i nasiljem očuvao i branio svoj položaj. I tu sad počinje problem koji traje do dan danas. Tko se može nazvati dobrim političarom? Da stvar bude još zamršenija, pojam dobrog političara mijenjao se kroz povijest. Kako? govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. On se mijenjao i zapravo je ponavljao u svojim promjenama ili oponašao, bolje rečeno, svojim promjenama različitosti značenja koji odredba dobro u sebi nosi. Mi možemo govoriti o nekomu da je dobar stručnjak, da je dobar čovjek, da je dobar ljubavnik ili ljubavnica, da je dobar govornik i onda imamo ili oznaku koja dobro vezuje uz sposobnost izvršenja nekog posla ili neke aktivnosti pod pretpostavkom da su standardi recimo zadani ili imamo s druge strane ono što zovemo moralno dobrim to znači takvo ponašanje koje odgovara nekim načelima moralne poopćivosti dakle koje prihvaća da su moralna načela ona koja se pod istim okolnostima na sve odnose. Nakon Platonove smrti godine 348. na 347. prije Krista, na čelo Platonove akademije dolazi Platonov nečak Speusip. Aristotel, najbolji Platonov učenik, tada napušta Atenu i odlazi u Asos, novopodignuti grad na obali Male Azije. Aristotel je tamo došao na poziv Hermije, grčkog vojnika plaćenika koji je upravljao dijelom Male Azije kao vazal Perzijskog kralja. Hermija je pozvao Aristotela da mu pomogne proširiti grčku kulturu i filozofiju u Aziji. Dok je promatrao kako Hermija uspostavlja i učvršćuje svoju vlast, nastale su i prve knjige Aristotelovog dijela Politika. Djelo se bavilo ljudskim djelovanjem i odlučivanjem u zajednici i institucijama koje u tom djelovanju nastaju. Politika je bila prvo sustavno ispitivanje naravi političkog djelovanja čovjeka. U prvoj knjizi politike Aristotel pokušao odrediti što je to država i daje svoje određenje čovjeka. Nužno je stoga prvo da bivaju udvoje oni koji jedno bez drugoga ne mogu biti, kao žensko i muško poradi rađanja, te po naravi i vladajuće i vladano, poradi opstanka. Iz ta dva zajedništva prvo nastaje dom. Prvo zajedništvo od više domova koje nije poradi dnevne potrebe je selo. A iz više sela sastavljeno savršeno zajedništvo je grad, koji je tako reći dosegao granicu potpune samodostatnosti, nastavši pak poradi pukog življenja i opstojeći poradi dobra življenja. Iz tih je stvari dakle bjelodano da je čovjek po naravi društvena životinja i onaj koji je bez grada – zbog naravi, a ne zbog slučaja, ili je nevaljao, ili je bolji od čovjeka. Zbog toga da je čovjek društvovna životinja, više od svake pčele i bilo koje krdne životinje, posve je jasno. A govor jedino čovjek ima među svim životinjama. Odmah nakon određenja čovjeka kao društvene ili političke životinje, Aristotel određuje čovjeka kao životinju obdarenu govorom. Govor jedino čovjek ima među životinjama jer dok je glas znak bola ili užitka, te je stoga prisutan i u ostalih životinja. Do toga je naime njihova narav stigla da imaju osjet bola i užitka i da te mogu označiti jedni drugima. Govor pak priopćuje korisno i štetno, pa tako i pravedno i nepravedno. Jer to je, nasuprot životinjama, ljudima svojstveno da jedino oni imaju sjetilnu zamjedbu dobra i zla, pravednog i nepravednog. Čovjek kao životinja obdarena govorom i kao društvena životinja može živjeti jedino u zajednici s drugim ljudima. Sami mogu živjeti samo Bog i životinje, ali život u zajednici donosi i bavljenje politikom. U antičkoj tradiciji Aristotel je tu najčišći primjer, iako on svakako svoju poziciju nastavlja na Platonovu, ali kod Platona politika zapravo u njegovom nosivom dijelu – politeji, republici ili kod nas je po mom sudu krivo prevedeno kao država, jer se tu ne radi o državi, ali u svom nosivom dijelu nema samostalnu poziciju politike, nego je politika realizacija mudrosti iskazane kod filozofa. Kasnije se sedmom pismu i u e, zakonima i u politikosu ili kod nas opet državniku pojavljuje nešto preciznije određenje, ali tek kod Aristotela je politika određena tako da se jasno nalazi u trokutu. S jedne strane, egzistencija polisa koja je zadana autarkeom, dakle samodostatnošću kao pretpostavkom, jer čovjek ne može živjeti sam za razliku od životinje i Boga, pa mu je potrebno društvo, odnosno zajednica. Prije zajednica, pa onda društvo kod Aristotela. S druge strane se nalaze vrijednosti koje se u polisu žele, rekli bismo danas, implementirati, dakle, ostvariti, realizirati. I na trećoj strani se nalaze vještine koje su potrebne da bi se to učinilo. Dakle, imamo objektivnu zadanost polisa, imamo vrijednostni kontekst, imamo kontekst vještine. Možemo dakle biti dobri u korištenju zadanosti, primjerice gravitacije, to isto možemo dobro koristiti možemo biti moralno dobri da koristimo neke vrijednosti, možemo biti vješti u odnosu spram drugih nama ravnopravnih koji također neke druge vrijednosti žele realizirati. U Antici nije bilo lako biti građanin i političar. U svojoj knjizi Povijest grčke kulture Jako Burhart opisuje život primjernog atenskog građanina. On je morao platiti poreze na svoju imovinu, kojih je bilo puno i bili su i tekako veliki. Taj je građanin morao biti često trijerarh, zapovjednik broda s tri reda vesala. To je naravno koštalo. Zatim je morao sudjelovati u okupljanju prijatelja i poznanika u nevolji, a to nije bilo besplatno. Da se ne spominje davanje niza jamstava, a to je isto tako koštalo. Zatim su tu još dolazile brojne žrtve koje je prinosio, a nakon toga dolazili su i dužnosti poput snošenja troškova oko uzdržavanja kora – koliko je to koštalo opisuje Lisija, koji navodi primjer jednog atenskog građanina koji se branio od optužbe za potkupljivost, tako što je tvrdio da je besmisleno optuživati za potkupljivost nekoga tko je bio spreman na velike žrtve. A te žrtve, barem one koje su se ticale financiranja kora, bile su sljedeće. Kao korek sam izdao 30 mina za tragediju – kad sam u trećem mjesecu na Targelijama pobjedio s muškim korom još 2000 drahmi. Pod glaukipom izdao sam za plesače Pirihijusa na velikim panatejama 800 drahmi. Onda sam iste godine pobjedio kao koreg na Dionizijama i izdao sam, uračunavši posvećenje tronošca, 5000 drahmi. U međuvremenu sam sedam godina obavljao trijerarhiju i izdao šest talenata. I pored takvih izdataka, a i dok sam svakodnevno zbog vas bio izložen opasnostima i odsutan od kuće, platio sam dva poreza na imovinu, jedan od 30 mina i drugi od 4000 drahmi. Nabrajanje ide dalje i taj optuženik nabraja kako je izdržavao kor dječaka koji je pobjeđivao na sve helenskim svečanostima. Zatim nabraja kako je uzdržavao Atenska sveta poslanstva u Grčka svetišta i završava svoju obranu molbom. Budući da su prihodi grada postali neznatni, pa i to malo grabe upravitelji, to kao najsigurniji prihod mora važiti još imovina dobrovoljnih davaoca. Te ako ima mudrosti, za njih valja brinuti kao za svoje, budući da ih je moguće i koristiti kao svoje. Ako njega pretvore u siromaha, nanijeće sebi štetu, a drugi će i to oduzeto dobro kao i sve ostalo izdijeliti među sobom. Bogati i ugledni optuženik završio je svoju obranu tvrdnjom da je njegov otac za svog života dao dvostruko više državi nego što je ostavio svojim sinovima. Ali Atenjani nisu baš vjerovali uglednim građanima, koji su se najčešće bavili politikom i vodili grad. Većina Atenjana je smatrala one koji su se bavili javnim poslovima pljačkašima i tako se prema njima i odnosila. Nerijetko su političari bili prokazivani i optuživani za svakakva zlodjela, Kruna svega toga bio je ostrakizam, po kojemu je jedan od uglednih građana, ako bi to njegovi sugrađani tako odlučili glasanjem na crijepićima, ostrakama, zbog mira u državi morao napustiti na deset godina svoj rodni grad. U novom vijeku pojam dobrog političara doživit će značajne promjene. Za te promjene najviše će biti zaslužan jedan građanin Firence. Godine 1513. Nikolo Machiavelli, fiorentinski državni tajnik i diplomat, napisao je Vladara, knjižicu koju je opisao umjeće kojim vladar može izboriti i zadržati vlast. Vladara je posvetio Lorencu Mediciju, nečaku velikog Lorenca Veličanstvenog, čija je vladavina ostavila veliki trag ne samo na Firenci, već i u cijeloj Italiji. Makeveli je tom posvetom nastojao dobrovoljiti obitelj Medići, koja ga je pod sumnjom da se priključio uroti protiv njih, nakratko zatvorila i udaljila ga iz svih državnih poslova. Međutim, Lorenzo Medici umro je mlad i nije ispunio Makevelijeva očekivanja. Obitelj Medici nije promijenila svoj stav prema makeveliju ali njegova knjiga promijenit će način na koji se gleda na politiku i na pojam dobrog političara. Je li bolje da te ljudi ljube ili da te se boje? Odgovor je da bi bilo najbolje i jedno i drugo. No kako je to dvoje teško sastaviti, mnogo je sigurnije da te se ljudi boje nego li da te ljube, ako već oboje ne možeš postići. Jer o ljudima se općenito može reći ovo. Nezahvalni su, nepouzdani, prijetvorni i himbeni. Klone se opasnosti i pohlepni su za dobitkom. Ako im dobro činiš, uz tebe su. Nude ti krv svoju i imutak, život i djecu, kad je potreba daleko. No kad se nevolja primakne, oni izmiču. Propada vladar koji se oslonio na njihove riječi. Osim toga, ljudi se manje ustručavaju da uvrijede nekoga koji želi da ga ljube, nego li nekoga koji im ulijeva strah. Od Makevelija i njegovog vladara teško će biti spojiti politiku s moralom. Od Makevelija nadalje dolazi do toga da se politika izvlači izvan dosega morala, prije svega zato što to Makeveliju treba da bi oslobodio politiku od vjerske kontrole, odnosno kontrole crkve, da budemo još precizniji, i svodi se samim time na tehniku. Drugim riječima, važnije načelo koje će kasnije u show biznisu Amerikanci formulirati, ništa ne uspjeva kao uspjeh. To da sam ja dobar političar dokazano je time što sam izabran na izborima da sam bolji od vas vidi se po tomu da imam više glasova ili u nedemokratskim uvjetima da sam vas uspio nadjačati ili nekim trikom eliminirati iz konkurencije. Dakle, ja sam dobar po tomu što sam na vlasti ili što sam blizu vlasti, ja sam dobar kao uspješan. To je varijanta, mogli bi se nazvati ciničnom, pojavio se čak i tip odredbe makijavelizam koji je dosta neprecizan, sad o tomu mislim možda ne treba govoriti previše, ali koji je polazio od toga da su eto neki političari i politički teoretici navodno odveć cinični da bi se kasnije pokazalo da tu ne možemo govoriti o nekom pretjerivanju nego da nažalost taj cinizam dobrim dijelom e, ima i realističke konotacije. Pokazat će se međutim kasnije da sa romantizmom od Hegla nadalje u kontinentalnoj filozofiji, odnosno u amerikanskoj filozofiji iz njihove specifične interpretacije Johna Locke, koja je drugče od britanske interpretacije, dolazi do ultimativnog zahtjeva da se politika izvodi iz seta vrednota. Klasičan primjer je današnja, kad kažem današnja zadnjih stotinu godina, nazočna praksa amerikanske politike. Za razliku od europskih političara koji su tom pogledu uvjetno ili čak bezuvjetno cinični, te će jednostavno reći to nam je u interesu ili nije, amerikanski političari ne mogu zastupati ozbiljne političke poslove ako ih ne zaogrnu u ogrtač visokih vrijednosti. Mi se uvijek borimo za slobodu, za demokraciju i tako dalje. I onda će se pokazati daljnjim analizama da su zapravo do kraja izvedene politike koje se utemeljuju isključivo na vrijednosti, a ne na proceduralnim pitanjima, primjerice, sklone sklizanju totalitarizma. Ali inzistiranje na proceduri može imati svoje ružne strane. One su najviše došle do izražaja tijekom totalitarnih vladavina u 20. stoljeću. E, Proceduralne vrijednosti se pojavljuju u konceptu onoga što zovemo kod Kanta pravnom državom, odnosno kasnije vladavinom prava preko Dajsija u anglosaksonskoj tradiciji, kao vrijednosti koje pozitiviraju politički i pravni život tako što smatra ispravnom, dakle dobrom, recimo svaku odluku parlamenta koji je korektno izabran i koji se sastao u korektnim uvjetima i korektnom većinom, dakle propisanom većinom donio odluku ne propitajući, odustajući od propitivanja sadržaja. Do kraja dovedeni pozitivizam je, kao što znaju svi, krahirao sa Hitlerovim režimom, odnosno formalno u Nürnbergu, kad su se ljudi okrivljeni za čitavni zločina branili, i to s pravom formalno govoreći, branili tako da su rekli mi smo se ponašali po zakonima koji su donijeli nadležni organi propisanom procedurom. Organi trećeg Njemačkog reha. Pokazalo se dakle da ne možemo prihvatiti čisto proceduralno funkcioniranje, da ne možemo prihvatiti to da je recimo narod uvijek u pravu, pa da su oni koje narod izabere uvijek u pravu i tako dalje. Sad smo to vidjeli u ovim ratovima, recimo, za razliku od ljudi u Hagu, mi znamo ovdje da je Milošević bio više ili manje za sve mučke e, političar koji je bio u dostuhu s većinom srbijanskog naroda, a može se to recimo reći za Tuđmana kod nas, Dakle, da to što su oni čini neke stvari krivo, ne može biti razlog da ih se zove diktatorima. Nego su imali podršku naroda, činili neke stvari krivo, neki više, neki manje, to je sad drugo pitanje. Ako ne možemo, dakle, samu proceduru uzeti kao jamstvo, još manje možemo uzeti vrijednosti kao jamstvo, jer se onima koji zastupaju vrijednosti kao takve, bez ograda, pogotovo proceduralnih ograda, događa to da odbijaju prihvatiti bilo kakvu realnu prepreku za realiziranje svojih vrijednosti i onda je drugo ime za takav stil, pa onda i poredak, za prototalitarizam. Kada je 1513. Nikolo Machiavelli objavio malu knjižicu pod nazivom Vladar, u Italiji su se sukobljavali talijanski gradovi. U te su se borbe uključili vladari Francuske i Španjolske. Tu je bio i papa s papinskom državom. Apeninskim poluotokom krstarile su plaćeničke vojske koje su nudile svoje usluge svakome tko ih je mogao platiti. U tako opasnoj situaciji Makeveli je mladom vladaru Firence pokušao opisati umjeće koje državnik i vladar mora imati kako bi izborio i održao vlast u tako opasnoj okolini. Valja imati pred očima da postoje dvije vrste borbe – jedna s pomoću zakona, druga s pomoću sile. Prva je svojstvena ljudima, a druga zvijerima. Ali kako prva često nije dovoljna, moramo posizati za drugom. Zato se vladar mora poslužiti s metodama i zvijeri i čovjeka. A kad se vladar već mora naviknuti metodama zvijeri, treba da između zvijeri izabere lisicu i lava, jer se lav ne može obraniti od zmije, a lisica od vukova. Mora prema tome biti lisica da bi prepoznao zmiju, a lav da bi obračunao s vucima. Vladar mora imati duh toliko gibak da se može okrenuti u pravcu koji mu pokazuju vjetrovi i nestalnost sudbine i ne smije se kloniti puta dobra ako je to moguće, ali mora znati stupati i putem zla ako je to potrebno. U novom vijeku pojavili su se političari i državnici koji su svojim djelovanjem pokazali da politika i moral nemaju niti bi trebali imati bilo kakve veze. Godine 1624. na mjesto prvog ministra Francuske dolazi Armand Jean Duplessis Richelieu. On je bio kardinal katoličke crkve, ali u državničkim poslovima nije se vodio načelima vjere. Za Richelieu država je vrednota u ime koje su sva sredstva dopuštena. Državni interesi i razlozi trebaju upravljati državnikovim pogledima i njegovim praktičnim radom – Zato je kardinal Rišlje bez ikakvog problema ratovao protiv Ferdinanda II. katoličkog kralja iz dinastije Habsburgovaca i stavio se na stranu protestantskih vladara Danske, Švedske i Njemačkih državica. Ferdinand je namjeravao obnoviti sveto rimsko carstvo u Europi, ali kardinal Rišlje nije na to gledao kao na pokušaj uspostave katoličkog carstva u Srednjoj Europi. Za njega to nije bio vjerski čin, već geopolitička prijetnja francuskoj sigurnosti. Ako bi Ferdinand uspio, Habsburgovci bi stekli prevlast u Europi, a Francuska bi postala drugorazredna država. U 30-godišnjem ratu propao je Ferdinandov pokušaj, a Francuska je postala najmoćnija država u Europi. Kada je Rišlje umro, papa Urban VIII navodno je rekao Ako ima Boga, kardinal Rišlje završit će u paklu. A ako ga nema, pa bio je uspješan čovjek. Kardinal Rišlje nije bio prva osoba iz crkve koja se uključila u politiku. Njegove diplomatske i političke pobjede nisu nadmašile pobjede drugih državnika u povijesti. Ali Rišlje je jedna od nezaobilaznih osoba u europskoj povijesti. To je mjesto zauzeo zbog spog uvjerenja da je država vrednota u ime koje su sva sredstva dobra. Državnici ne smiju postupati prema ideološkim, vjerskim ili moralnim interesima, već trebaju postupati isključivo prema diktatu državnog interesa. Državni interes ili državni razlog je ono što je Rišlje ostavio svim državnicima koji su došli poslije njega. Čovjek je besmrtan. Njegovo je spasenje na drugome svijetu. Država nije besmrtna. Njezin je spas sada ili nikada. Drugo načelo europske politike praktično je formulirao engleski kralj William III. Oranski – bilo je to načelo ravnoteže snaga po kojemu se u Europi nije mogla dopustiti prevlast jedne zemlje, jer bi tada i Britanija došla u opasnost. Ta dva načela državnog interesa i ravnoteže snaga vladaće europskom politikom sve do 20. stoljeća. Uz ta dva načela europske, a onda i svjetske politike, za moral nije bilo mjesta. A u unutarnjoj politici država da se i ne govori. Ipak, usprkos tome, iznova se ponavlja zahtjev da politika i moral moraju ići jedno s drugim i da političari moraju biti moralni ljudi. Način odgovor bi morao biti prije svega sljedeći. Mi kao birači želimo da političari budu elementarno moralni. To nije sporno. Ne želimo da nam lažu, ne želimo da se naprosto bogate na funkcijama, ne želimo da svoju obitelj ili porodicu unapređuju kao osnovnu zadaću svog funkcionarskog staža i slično. Ali ako želimo politiku koja bi bila isključivo moralna, onda imamo tri pretpostavke kojih nijedna baš nije simpatična. Prvo, ja mogu biti moralan ako sam nadmoćan. Dakle, ako ne ovisim o drugima, ako sam samostan, kako bi rekao Kant, ne može me se moralno suditi ako nisam slobodan. Tko je u politici slobodan? Onaj tko ima moć, nema drugog načina da u politici budem slobodan, nego da budem moćan u onom smislu kojem moć zapravo znači nadmoć, dakle da budem nadmoćan drugima. To je malo nesimpatična cijena moralnosti. Drugo, da svoju moć, ako imam, koristim bez ikakvih proceduralnih ograda, kao što sam malo čas rekao, ili samo ograničenja, a to znači da imam totalitarnu konsekvenciju. Treće, da budem u ime svoje moralnosti zapravo neefikas, To jest, imate klasičan primjer dijaloga Tenjana i Meljana, koji se spominje u klasičnoj grčkoj tradiciji, u novije vrijeme recimo Folkman Šluk o tomu govori, u kojem Meljani, kada Tenjani dolaze i kažu da traže od njih da se predaju, odgovaraju, u osnovi to nije moralan zahtjev. A Tenjani kažu, tu se radi o moralu, mi smo toliko jači, da je za vas jedina suvisla odluka prihvatiti našu nadmoć i prikloniti nam se. A mi ne smijemo pristati na to da vas ne pokorimo, jer će onda i svi drugi shvatiti da mi nismo dovoljno moćni. Dakle, naša moć će doći u sumnju. Ovi odbiju nakon duge rasprave, Atenjani osvoje otok Melos i pobiju sve muškarce starije od 14 godina. I to je bilo moralno ponašanje. Jedino što su konsekvencije bile katastrofalne. Nekakav lukavi, mi bismo rekli svi mastima premazani političar je možda mogao izvući neke ljude. Ili da se uzme na drugoj strani jedan radikalno relativistički pristup problemu kod takvog autora kakav je Grocius, koji kaže da narod mora imati pravo i da se proda u ropstvo kolektivno ako mu se to učini prihvatljivim. U sva tri dakle načina, ako radikalno razumijemo moralnost u politici, ona ima politički pa i moralno sporne konsekvencije, ali moralnost političara ostaje nešto na čemu naravno u javnosti e, nekakvog liberalno-demokratskog konteksta uvijek treba inzistirati. Država zadržava pravo da ne govori sve svojim građanima, od tuda institucija državne tajne. Ali države i političari pridržavaju i pravo ne govorenja istine ili govorenja laži. Francuski pisac i mislilac Benjamin Constant, koji je živio na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće, u svom dijelu Francuska iz 1797. godine napisao je da govorenje istine ne mora nužno biti dobro i pametno. Moralno načelo dužnost je govoriti istinu. Uzmeli se bezuvjetno i pojedinačno, onemogućilo bi svako društvo. Dokaz za to imamo u vrlo neposrednim zaključcima, koje je jedan njemački filozof izvukao iz toga načela i koji ide tako daleko da tvrdi kako bi laž prema ubojici koji nas pita nije li se naš prijatelj koga on goni sklonio u našoj kući bila zločin. Dužnost je reći istinu. Pojam dužnosti neodvojiv je od pojma prava. Dužnost je ono što kod nekog bića odgovara pravima drugoga. Tamo gdje nema prava, nema ni dužnosti. Govoriti istinu je dakle dužnost ali samo prema onome koji ima pravo na istinu. Međutim, niti jedan čovjek nema pravo na istinu koja šteti drugima. U osnovi pitanje sljedeće. Je li obveza govoriti istinu najviša moralna obveza? A to znači, jesam li ja obvezan kad me pitaju nekakvi policajci totalitarnog poredka, odati podatke o svojim prijateljima koje policija traži, Drugim rečima, imam li ja obvezu govoriti policiji istinu? Usprečeno je dan danas, policajci kad ispituju ljude veoma često si dopuštaju moralistički pristup, pa kažu, a ti si meni htio lagati, pa to nije baš pristojno, zašto ti meni lažeš, kao da imam nekakvu obvezu govoriti policiji istinu. Po zakonu, kad sam okrivljena osoba, ja uopće nemam obvezu ni u kojem modernom pravom sustavu govoriti istinu. Svjedok ima obvezu. Okrivljena osoba nema obvezu govoriti istinu. Ona se ima pravo braniti. Drugim riječima, prihvatili smo pravno pa i moralno da nisam u obvezi govoriti istinu koja bi mogla mene opteretiti. Da pa će to će vam kod uhićenja na određen način reći da to što možete reći može biti korišteno protiv vas, upozoravajući vas da ne trebate govoriti sve što znate. Općenito smatramo da kad se ljudi nalaze u situaciji zaštite svog života ili interesa nekih osnovnih, recimo tako, interesa drugih, laž može biti prihvatljiv. Ili obično se ide kao na jedan, rekao bih malo, e, e, pojednostavljeni, skraćeni put, pa se kaže, dobro, nisam lagao, ali nisam rekao kompletnu istinu. E, tu je distinkcija možda potrebna, na ovoj razini zapravo nije važna. Dakle, lagao ili ne rekao istinu, ja smatra se da imam na to pravo ukoliko štitim neke vitalne interese, pravo na život, pravo na slobodu, pravo na recimo čast neke osobe slično. Ili opet dalje. Ja imam pravo ono što zovemo privatnim ili intimnim sadržajima otkloniti, otkrivati drugima. Po definiciji je privatno ono što dolazi od privacije, što je lišeno uvida svima drugima. Ako me netko pita koliko su moji prihodi, a taj netko nije iz porezne uprave, imam pravo reći da je to moja privatna stvar. Ako me netko pita s kim sam jučer spavao, ja imam pravo reći da je to moja privatna stvar. Ako me netko pita što sam po vjeroispovijesti, imam pravo reći da je to moja privatna stvar. Drugo je pitanje što recimo imamo kad situaciju koja recimo sada u Hrvatskoj je da ja nemam pravo reći da je nacionalnost, odnosno etnička nacionalnost moja privatna stvar, jer imamo takav izborni sustav u kojem pripadnici manjine imaju posebna prava pa se moraju deklarirati kao takvi. To je drugo pitanje, što je dokaz pomoću da je taj model pogrešan, ali e, to samo znači da se neki privatni sadržaji ukidaju. Godine 1963. u Phoenixu gradu u američkoj saveznoj državi Arizoni, uhićen je Ernesto Miranda. On je bio sumnjičen za oružanu pljačku. Ernesto Miranda imao je već poduži policijski dosije. U njemu su bila nabrojana ova kaznena djela, pokušaj silovanja, napad, provala i oružana pljačka. Miranda je izveden na prepoznavanje, tako je prepoznat kao počinitelj oružane pljačke. Preslušavala ga je i policija, Tijekom tog preslušavanja Miranda je priznao da je počinio oružanu pljačku. Tome je još dodao i priznanje da je 11 dana prije pljačke oteo i silovao jednu 18-godišnjakinju. Miranda je osuđen za ta kaznena dijela, ali su se njegovi odvjetnici žalili na presudu. Razlog za žalbu bila je činjenica da Miranda nije znao da ga zakon štiti od samooptuživanja. Ta je žalba dovela do jedne od najčuvenijih odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih američkih država. Slučaj Miranda protiv države Arizone došao je do Vrhovnog suda, gdje je presuda poništena, Godine 1966. Vrhovni sud je uspostavio pravo da optuženi ima pravo šutjeti i da tužiteljstvo ne može koristiti izjave optuženika koje su dali dok su bili u pritvoru, osim ako ih policija prije nije upoznala s njihovim pravima. Ta su prava poznata i kao Miranda prava. Optuženi ima pravo šutjeti. Mora biti upozoren da se sve što kaže može iskoristiti protiv njega tijekom sudskog postupka i mora mu se omogućiti da dobije savjet odvjetnika. Policija i tužiteljstvo bili su šokirani odlukom Vrhovnog suda. Tvrdili su da će im ona znatno otežati posao. Kasniji sastav Vrhovnog suda donio je niz odluka koje su ograničile doseg Mirande, ali ona je ipak ostala na snazi do dan danas. Što se tiče Ernesta Mirande, on je osuđen za oružanu pljačku, dobio je 11 godina zatvora. U osudi korišteni su drugi dokazi protiv njega – Pušten je na uvjetnu slobodu 1972. a umro je četiri godine kasnije, u dobi od 34 godine, od rana nožem zadobivenih u jednoj barskoj tučnjavi. Ironija je da osoba osumnjičena za ubojstvo Arnesta Mirande nikada nije osuđena za to nedjelo. Naime, ona se pozvala na svoje pravo na šutnju, pravo koje su izborili Mirandini odjetnici. Prihvaća se dakle da postoje stvari o kojima ja imam pravo ne govoriti. Ili da imam pravo ne govoriti o nekim fizičkim bolestima. Da imam pravo ne govoriti o tomu da sam bio recimo u psihijatrijskoj ustanovi, ali da imam obvezu o tomu obavijestiti svog e, e, e, šefa ili vlasnika poduzeća, odnosno onoga kome upošljava. Dakle, da imamo različite razine u kojima se prihvaća pod firmom prava na privatnost, prava na zaštitu i tako dalje, da nemamo obvezu govoriti u istinu u javnosti. Za političare se pak prihvaća sljedeće. Da naravno u pregovorima nisu obvezi govoriti istinu. Naravno, ako ja pregovaram s drugom stranom, recimo o smanjevanju broja nuklearnih raketa s bojevim glavom, da ja polazim od toga neka drugi misle koliko ih ja imam, ja se nadam da ih ima više nego što oni znaju da ih ja imam. I ja neću sad njima doći i reći na početku pregovora kao znak dobre volje da znate da broj nuklearnih glava koje mi imamo nije 156 nego 315, ali su vaši obavještajci bili slabo informirani. Ili e, reći e, početkom 92. u Dubrovniku onima koji Dubrovnik napade sa svih strana, JNA, crnogorski rezervisti i tako dalje, da u Dubrovniku ima svega nekoliko e, primjeraka težeg oružja i to zapravo strojnica da nema topova i da oni zapravo mogu ući u Dubrovnik kad hoće. Jer je smisao toga da se sačuva Dubrovnik time što se stvara privid da ovi dolje, oni na srđu, imaju više nego što ovi znaju, nego što zbilja imaju. I to se smatra legitimnim zavaravanjem ratnim, ali i mirnodopskim, da vi ne otkrivate sve tajne, da postoje recimo međunarodna konvencija koja štiti diplomatsku poštu. To što ima lopova, nedavno smo imali taj primjer kod nas, koji će to koristiti za šverc ili e, nešto drugo, ostavljam po strani. Ali se smatra da je legitimno pravo veleposlanika ili diplomatskih predstavnika jedne države da sa svojom e, predstavnicom budu u kontaktu koji ne može kontrolirati država domaćin jer imaju pravo na tajne. Nedeljno jutro 13. lipnja 1971. godine trebalo je biti jedno lijepo jutro za tadašnjeg američkog predsjednika Richarda Nixona. Dan prije udala se njegova kćer Trisha, ali prvi pogled na nedjeljne novine pokvario je to jutro. U nedjelju ujutro uzeo sam New York Times. U gornjem lijevom kutu bila je slika mene i Triše kako stojimo u ružičnjaku. Naslov iznad slike bio je Trisha Nixon polaže zavjet. Pored te slike bio je drugi naslov – Vjetnamski arhiv. Pentagonska studija ulazi u trag tri desetljeća rastućeg američkog uplitanja. Članak je opisao istraživanje od 7000 stranica koje je naručio Robert McNamara, Kennedyjev i Johnsonov ministar obrane. McNamara je to istraživanje naručio u zadnjim mjesecima svog mandata. U pentagonskim papirima opisivalo se tri desetljeća dugo američko uplitanje u događaju u jugoistočnoj Aziji – 7000 stranica dokumenata i istraživanja u pentagonskim papirima odjeknuli su kao bomba u Americi i svijetu. Kad neka zemlja ulazi u rat, većina ljudi u toj zemlji očekuje i nada se da je političko vodstvo dobro promislilo zašto ide u taj rat, postoje li jaki razlozi za oružani sukob i da su iscrpljene sve ostale mogućnosti. Službena verzija Kennedyjeve i Johnsonove administracije bila je da su Sjedinjene američke države ušle u rat u Vjetnamu kako bi spriječili širenje komunizma u jugoistočnoj Aziji i prodor crvene Kine u to područje. Pentagonski papiri pokazali su da je umjesto suvisle politike načinjeno niz grešaka i krivih procjena koje nikada nisu ispravljene ili priznate. Papiri su i pokazali da je umjesto velike i dobro smišljene zavjere bila riječ o velikom i neoprostivom šlamperaju. Većina savjetnika predsjednika Nixona smatrali su da je curenje pentagonskih papira u novine, a papiri su bili obilježeni kao tajni, dobra stvar. Jer oni su samo pokazivali da je vjetnamski rat nered koji su zakuhali demokrati Kennedy i Johnson i njihove administracije ali prevladalo je mišljenje koje je na sastanku s Nixonom najjasnije oblikovao Bob Holdeman, šef ureda Bijele kuće. Ali iz sve ove budalaštine proizlazi posve jasna stvar. Ne možeš vjerovati svojoj vladi. Ne možeš vjerovati u ono što ona kaže. I ne možeš se osloniti na njezinu prosudbu. I bezuvjetna nepogrešivost predsjednika, koja je opće prihvaćena u Americi, teško je ovim povrijeđena jer ti papiri pokazuju da ljudi rade ono što predsjednik od njih zahtijeva, čak i ako je to krivo, čak i ako je predsjednik u krivu. Bijela kuća pokušala je sudski zabraniti objavljivanje pentagonskih papira, ali poslužila se i drugim sredstvima. Vodoinstalateri, tajna i nelegalno osnovana obavještajna jedinica pri Bijeloj kući provalila je u ordinaciju psihijatra koji je liječio Daniela Ellsberga, analitičara koji je papire dao New York Timesu a sve s namjerom da se Ellsberga diskreditira u javnosti kao nestabilnu osobu. Država je tajne namjeravala sačuvati pod svaku cijenu. Ako bismo prihvatili ideju funkcioniranja bez tajni, onda bismo opet došli u jednu u osnovi totalitarnu sliku, koju vjerojatno dobronamjerno formulira na radikalan način mladi Marks koji na jednom mjestu rukopisima iz 1943. godine govori o tomu da je socijalistički ideal čovjeka kojemu je jednaka esencija i egzistencija, dakle bit i opstanak. To znači da je proziran, da nema tajni. Čovjek koji nema tajni zapravo ne postoji kao osoba. Jer je to osoba koja je providna, prozračna. Ko da je pred nekakvom vrstom intelektualnog ili moralnog skenera ili, ili rendgena ili kako bi se to zvalo. A taka osoba ne postoji zato što ona više nema nikakvu mogućnost obrane. To bi bilo u nekom jako abstraktnom smislu možda, a i to je pitanje, ali možda smisleno pod uvjetima da možemo jamčiti da nema sukoba. Države pak počivaju na tomu da postoje sukobi i među državama i unutar države. I zato političari imaju legitimna prava na tajne, imate našem zakonu recimo nekoliko razina tajni. Postoji državna tajna, postoji vojna tajna, postoji službena tajna i postoji profesionalna tajna, koji su sve zakonom zaštićene. Potpuno jasno da ja kao liječnik koji zna tajne o nečijem zdravlju, e, imam ne samo obvezu, ne samo da nemam obvezu tu istinu, to znanje prenijeti drugim, nego imam obvezu štititi pacijenta od toga da javno zna što se s njim ili njom dogodilo. Prihvaća se dakle da oni koji imaju neku vrst konfliktnog, dakle sukobnog odnosa, ne mogu u tom sukobu imati šansu na uspjeh ako ne e, prihvaća se da mogu, da imaju pravo na tajne, jer bi inače naprosto izgubili u sukobu. A od političara se očekuje da bude u sukobu. I sad dolazi međutim konačna točka. Time neistina ili laž nije opravdana ona može biti nužna. To ono što se krivo interpretira, prije sam to preskočio, samo usputno sad se vraćam na to u makijavelizmu. Kod makijavelija se ne radi o tomu da cilj opravdava sredstva, nego da cilj čini sredstva nužnima. Ono što je nužno nije dobro, ali je neizbježno. Dakle, mogu prihvatiti da se recimo u ratu mora ubijati, ali ne smije prihvatiti da je to dobro. Ja mogu prihvatiti da u političkom životu, da u pregovorima među strankama, kad se stvaraju koalicije ili kad se koalicije međusobno sukobljavaju, u pregovorima sa drugim državama, sa drugim ustanovama. Ne mogu i ne trebam sve reći što znam, da pače da ne trebam i ne smijem neke stvari reći. Ali ako ih ne smijem reći, to još uvijek ne znači da je to dobro. Nego to znači da u ovom trenutku, da bih sačuvao svoju državu ili svoj interes ili svoju stranku, neke stvari neću reći, u idealnom slučaju morao bih međutim znati da činim nešto što zapravo nije dobro, ali je bilo neizbježno Dakle, se nalazim u situaciji iznudice, kako bi to šahisti rekli, koja nije u strogom smislu riječi moralno podložna prosudbi. U Italiji 15. stoljeća kružila je jedna anegdota – u gradu Sijeni građani su imali kondotijera, zapovjednika plaćeničkih snaga koji ih je oslobodio od neprijateljske sile. Građani su dan i noć vječali kako se odužiti tom vojnom zapovjedniku, kako se uostalom odužiti vojniku koji je oslobodio njihov grad. Nijedna se nagrada, uključujući i vlast nad njihovim gradom, nije činila dovoljno. Tada se jedan od građana podigao i rekao Dajte da ga pogubimo, pa da ga onda štujemo kao gradskog sveca. Tako su i učinili. U takvim prilikama nije ni čudo da jedan drugi kondotijer, Jakobo Sforza, otac Francesca Sforza koji će kasnije postati milanskim vojvodom i čija će loza jedno stoljeće vladati tim gradom, svom sinu ostavio ovaj savjet. Ne diraj tuđe žene. Ne bi nikoga od svojih ljudi. Ali ako si to već učinio, šalji ga daleko od sebe. I napokon, ne jaši tvrdokornog konja ni takvoga koji lako gubi potkove. U takvom svijetu nije ni čudo da je Nikolo Makeveli savjetovao svakom vladaru da je bolje da ga se ljudi boje i da se u svojoj političkoj i vojnoj karijeri mora koristiti metodama lisice i lava. Jedino što političar u takvom svijetu sebi nije mogao dopustiti jest naivnost, govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ponajprije ova razlika javnog i privatnog mora biti izvedena na toj razini da se kaže jasno i jednoznačno da se ne može opravdati propitivanje motiva djelovanja u javnosti. Ja imam pravo privatne prijatelje pitati o motivima njihovog djelovanja. U javnom životu imam pravo govoriti o učincima nečeg djelovanja, dakle nemam pravo raspravljati o tomu je li političar A ili B iskren ili nije, jer ja to naprosto ne mogu znati. Niti trebam to znati kao javna osoba u drugoj javnoj osobi ili kao birač, državljanin o nekoj javnoj osobi. Ja imam pravo znati i ocjenjivati smatram li to što je ta osoba činila pozitivnim ili negativnim. Ima jedan jako dobar primjer Hane Arendt o jednom paranoičnom antisemitskom gradonačelniku Beča s prijeloma 19. na 20. stoljeće, koji je zbog svoje e, antisemitske paranoje, zbog kojega je dva puta najprije čak Franci Jozef spriječio da bude uopće izabran, da bude da stupi na mjesto za koje je bio izabran, kad je konačno došao na to mjesto, on je iz te svoje paranoje učinio iz Beča prvi moderni grad u Europi, jer je e, inzistirao na tomu da grad kontrolira sve izvore vode, plina, struje, kanalizaciju i tako dalje, bojeći da bi židovi inače mogli trovati ljude. I iz potpuno pogrešnih motiva, to uopće nije sporno, učinio nešto progresivno za sam grad. Drugim riječima, mi nemamo pravo javnosti pitati o motivima nego o učincima, i u tom pogledu e, nam nije nikakva utjeha, niti nas čak treba e, zanimati je li političar A ili B nešto učinio zbog gluposti, zbog loših motiva, zbog dobrih motiva, zbog naivnosti, mi naprosto ustanovljujemo da je učinio grešku ili učinila političarka grešku. U tom smislu važi staro pravilo, koliko god bilo paradoksalno, da je naivnost zločin u politici. Nejednost je jedna veoma simpatična ljudska osobina kod onih ljudi koji ne odlučuju o tuđim životima i postaje veoma opasnom osobinom kod onih koji jesu u poziciji da odlučuju tuđim životima, to su da kako političari, jer naivna osoba naprosto ima tu pogrešku da polazi od pretpostavke koja negira njezinu vlastitu funkciju. To jest političar koji je naivan, polazi od pretpostavke da politika počiva na suradnim, a ne na sukobnim načelima, a izabran u sukobnom modelu koji se zove stranački pluralizam, koji zapravo znači da se sukobljavaju stranke, programi, orientacije, orijentacije, organizacije i tako dalje. I onda se ponaša na puta kao da tomu nije tako, kao da smo svi jedinstveni za ne za nekog predsjednika i time naravno čini velike greške koje recimo međunarodnim, međudržavnim okolnostima mogu dovesti do potpuno negativnih posljedica, do pogrešnog pregovaranja, do pogrešnog otkrivanja vlastitih e, e, slabosti i snaga i time zapravo davanja ni po čemu opravdane prednosti, odnosno privilegije drugoj strani. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimila Marija Pečnik, a emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.